Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Ah, hörni, god morgon och välkomna till Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97,8 som en byggd med mig, Janne Holmbom. Och idag så tänkte jag att vi skulle lite... Hur Nej men titta, är det inte... Är det inte eh, Albin Mandolin? Hejsan, hej! <laughs> Hejsan! Ja, men nu ska vi kanske presentera dig. Mandolin. Eh, du är ju så här, vad är det? Du är ju stuprör i flygpartiet. <laughs> Ja, just det. Ja, och jag har flygit hit på morgonen. Ja, jag har ett flygplan som står i Norrköping och sen lät jag flyga över ner till Linköping. Och så klev jag på det i Linköping och så flög jag hit till Tranås. <laughs> Ja men vänta nu. Tranås har väl, har väl ingen flygplats? <laughs> så alltså, dumt! Så jag fick flyga tillbaka till Linköping och så fick du flyga tillbaka flygplanet till Norrköping på Kungsängen där de parkerade <laughs> flygplanet. Men du, är det inte väldigt dumt att flyga hela tiden så här? <laughs> Jag har så mycket att göra, jag är så viktig. <laughs> Jag ska ju rädda skolan på hundra dagar till exempel. <laughs> Ja, men har du gjort det? Ja, ah, ja, ah, vissa. Ah, mobiltelefoner. Eh, förlåt? Oh, <laughs> mobiltelefoner. Om man bara stänger av dem, då har man räddat skolan. Uh, jag förstår inte riktigt. Jo, så är det. Jag måste dra. Ha det bra. Hej. Uh, ja. ja, hej då. Ja. Jaha, det, Irland skulle det egentligen handla om idag. Ja, vi får se. The name of this song is The Seven Drunken Nights. But we're only allowed to sing five of them. So here goes. Oh, as I went home on Monday night, as drunk as drunk could be. I saw a horse outside the door where my old horse should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that horse outside the door where my old horse should be? Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a lovely sow that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled a hundred miles or more, but a saddle on a sow sure I never saw before. And as I went home on Tuesday night, as drunk as drunk could be, I saw a coat behind the door where my old coat should be. Well, I called me wife and I said to her. Will you kindly tell to me who owns that coat behind the door where my old coat should be? I you're drunk, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see. That's a woolen blanket that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled a hundred miles or more, but buttons in a blanket sure I never saw before. And as I went home on a Wednesday night, as drunk as drunk could be, I saw a pipe upon the chair where my old pipe should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that pipe upon the chair where my old pipe should be? Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool, still you cannot see. That's a lovely tin whistle that me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled a hundred miles or more, but tobacco in a tin whistle, sure I never saw before. And as I went home on Thursday night, as drunk as drunk could be, I saw two boots beneath the bed where my old boots should be. Well, I called me wife and I said to her. Will you kindly tell to me who owns them boots beneath the bed where my old boots should be? I you're drunk, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see. They're two lovely geranium pots me mother sent to me. Well, it's many a day I've travelled a hundred miles or more, but laces in geranium pots I never saw before. And as I went home on Friday night, as drunk as drunk could be, I saw a head upon the bed where my old head should be. Well, I called me wife and I said to her, Will you kindly tell to me who owns that head upon the bed? where my old head should be. Ah, you're drunk, you're drunk, you silly old fool. Still you cannot see that's a baby boy that me mother sent to me, Well, it's many a day I've travelled a hundred miles or more, but a baby boy with his whiskers on sure I never saw before. Fredagsfrallan. Seven Drunks Night. Seven Drunken Nights med The Dubliners. Ja, som sagt, vi skulle prata lite Irland idag överhuvudtaget. Vi får se var vi landar någonstans eh, i, i det irländska. Ja, det är ju den gröna ön i varje fall. Och på tal om, på tal om grön så, så, så måste jag bara få berätta det här. Är du hemma? ropade grannen samtidigt som han stormade in i köket. <laughs> Ja, uppenbarligen, svarade jag där jag satt vid köksbordet och tittade ut genom fönstret samtidigt som jag smälte den nyss intagna lunchen. Han hade fortfarande, ja, som den självklaraste i världen, sina graningekängor på sig och de hade lämnat två leriga spår efter sig längs med hela köksgolvet. Stövlarna, suckade jag. Ja, du, du kunde väl ha tagit av dig stövlarna. Golven är faktiskt nyskurade. Jag använde dessutom skarpt idag. Jag har alltid haft ett eh, tudelat förhållande till såpa. Doften av såpa är sådär på gränsen till att övergå till lukt. Det har jag alltid tyckt, men bor man på landet och har äkta trägolv är det såpa som gäller. Allt annat vore otänkbart. Hur så? sa grannen och lyfte, lyfte uppfordrande på ögonbrynen. Golven, försökte jag, men tystnade och stirrade trollbundet på det som grannen lagt upp mitt på det rödmålade matbordet. Jag hade aldrig hela mitt liv sett något liknande. Ett mellanting mellan en sfär och en kub. Till stora delar täckt av sand och lera. Och ungefär i storleken som femmans fotboll. På några ställen var sanden och leran bortskrapad och de rengjorda ytorna glittrade av djupaste grönt i aprilsolens strålar som letat sig in genom fönsterglaset. Det var bland det vackraste jag någonsin sett. Gra grannen vred en aning på tingestan och plötsligt badade hela rummet i ljuvligt grönt. Skimrande. Fin, fin va? Grannen avbröt tystnaden. Den kilade fast sig mellan skivristen och vändskivan när jag plöjde uppe på Söråken, fortsatte grannen. Känn på den! Jag sträckte mig efter den gröna och jag ska villigt erkänna att jag kommer inte gå till historien som känd för min armstycka, men helt klen är jag ju inte. Men jag orkade knappt rubba den där den låg. Tung va? flinade grannen och lyfte den. Men även han, trots den kraftkarl han är, fick ta i väsentligt för att orka med. Han släppte den med en duns i furskivan så hela bordet skalv. Ah, vad, vad är det för något egentligen? frågade jag och satte mig ner igen och lät den ena handen sakta vidröra den tunga gröna klumpen. Det här, min vän, sa grannen, är ingenting mindre än en smaragd. En liten rackare på närmare 27 kilo. 27? sa jag och kunde inte låta bli att låta lite besviken. Tänk att jag är så klen, tänkte jag samtidigt. Men insåg samtidigt att 27 kilogram i vikt måste vara något av ett rekord för en smaragd. Men, men, men, sa jag, hur, hur hamnar den i din åker? Smaragder finns väl bara i fjärran länder som Colombia och Egypten? Ja, eller Österrike, svarade grannen förstrött medan han tycktes sjunka in i den gyllengröna med blicken. Helt uppenbart var han lika trollbunden av sitt, av sitt fynd. Och som vanligt stod det an på mig att stå för förståndet. <clears throat> Hej ja, jag harklade mig och sa med bästa myndighetsstämma en lätt, ett lätt gnälligt ljud eh, på, med alldeles för stark volym. Du måste ringa myndigheterna! Myndigheterna? <laughs> mumlade grannen frågande. Ja, myndigheterna, upprepade jag. Myndigheterna? Kom det igen frågande från grannen. Ja, bums, framhärdade jag. Sedan tyst. Alldeles tyst i köket. Hade vi varit flertal år yngre hade vi nog båda hört varandras hjärtslag, men hörseln var inte som den var en gång. Det enda vi hörde var bruset av forsarna utanför fönstret, uppblandat med det brus som med åren valt att permanent slå läger i ens hörselsystem. Till slut bröt grannen igenom bruset och det med besked. Ringa! Myndigheterna! <laughs> spottade han fram. Aldrig i livet. Du kan ju inte vara riktigt klok skulle jag ringa till myndigheterna och få hit en massa människor och myndighetspersoner som skulle ägna dagar, ja kanske veckor åt att gräva upp mina åkrar i jakten på, på ja, ja, jakten på vad då? Grannen tystnade. Men bara för att andas, han fortsatte snabbt och konstaterande. Aldrig i livet! Jag ligger redan efter med vårbruket som det är. Vi låter helt enkelt allt vara som vanligt. <laughs> Som, som vanligt? försökte jag klentroget. Ja, sa grannen. Men eh, du får ha den hos dig. Hos, hos mig? Fick jag förvirrat fram. Jo, så får det bli, <clears throat> konstaterade grannen. Tittade en sista gång på stenen och rusade sedan iväg över golven. Där på bordet låg den gröna skönheten kvar. Än en gång försökte jag lyfta den. Åter lika lönlöst om någon frågar vad det är säger du bara att du har köpt den på Ikea. Grannen hade tydligen stannat i dörrposten. Där finns det hur mycket krimskram som helst, la han till. Och så var han borta. Mitt på bordet låg den. 27 kilo grönglänsande karatbomb. Med ena handen borstade jag hjälpligt av leran som nu började torka i köksvärmen och lersmulorna landade på den rödmålade bordskivan. Ju mer det gröna som blottades i stenen, desto starkare grönskimmer fyllde köket. Hela rummet badade i det gröna ljus, i det gröna ljuset och det kändes mer som den djupaste oceanen än ett vanligt bondkök på den svenska landsbygden. Om det inte vore för de tydliga stövelavtrycken i lera på oceangolvet. Nu dessutom ytterligare ett spårpar som markerade grannens reträtt. Jag plockade fram hink och mopp igen. Den här gången för att bokstavligen sopa igen spåren. Måste nog torka, torka skarpt igen, sa jag till mig själv. Med såpa. <laughs> grön såpa. Vad annars? haven't changed, had much to say. But man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, how you was, where you could be found. I told them you were living downtown, driving all the old men crazy. shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean, she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. I said. Rockfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits Ja, Thin Lizzy, som är från Irland. Eller framförallt så, så var den gode Phil Lynott från Dublin. Han står till och med staty på Grafton Street i Dublin. Phil Lynott som dog bara 37 år gammal eller sånt där. Ja. Schysst basist, bra sångare. En annan sångare, bra sångare fullt inte lika duktig basist. Det är Olle Nilsson, dirigent i Sångarbröderna. Hallå Olle, är du där? Ja, tjena Janne, tjena. <laughs> tjena hej. hej. hej. Ringde jag väckte dig? Nej. Ja, som ett. Ja. Alltså. Men eh, nu måste man ju upp, vet du. Ny ja. dag, nya möjligheter. Ja, men det är rätt. Ja. Men du, vi, alltså, vi kör lite irländskt tema här eh, i, idag, i eh, fredagsfrallan. Och då passar det ju faktiskt eh, alldeles utmärkt att slå en signal till dig. Kan du inte berätta? Ja, jo, jo vi, vi har lite irländskt på gång i Bröderna här, i Sångarbröderna i Boxholmén. Mm. Ehm, och eh, nu, är, nu, ska vi, nu ska vi ha en pubafton med irländskt tema. Ehm, det, det tycker vi klingar rätt så bra. Ehm, jag menar, vad, vad, vad, är, vad är en, en pub utan eh, irländskt tema? det, det, det, det, <laughs> det var där de uppfann puben, tror jag. Ja, jag tror min själv att det var så. Jaha, vad kul, ja. Ja. Eh, jaha, vad betyder det då egentligen? Ja, det betyder ju det betyder att det är en, egentligen en ordinär pub som, som många har, mm. anordnar. Eh, men men eh, den här skiljer sig då att eh, Samebröderna kommer dessutom att underhålla eh, under kvällen då med, med eh, både med irländskt tema och även eh, svensk eh, visskatt. okay, ja, Ja. Mm. Och eh, ja, och som det brukar vara när sångarbröderna gör något, man vet aldrig riktigt vad det blir. Nej. Det, det är lite så. <laughs> och när man går därifrån så funderar man, vad ja. var det där? Ja. ja, ja, var det verkligen irländskt det där? <laughs> ja, var det verkligen irländskt? Ja. Nej men visst är det så, alltså, nu ska bara för de som, som svävar i någon form av total okunskap så är ju Sångarbröderna i Boxholm är kanske ett av Sveriges äldsta manskörer som har hållit på hela tiden, inte lagt ner emellanåt och sådär. Och eh, en viktig del av den svenska manskurstraditionen, det är väl dryckesvisan? Ja, precis. Den tillhör ju det som jag brukar kalla för arvet. Du har vårsångerna, en annan sån genre. Och eh, det finns även en del andra sånger som, som eh, mer eller mindre Eh, man kan säga att det är det svenska manskursarvet och det, det är vi Boxholm ganska eh, måna om att, att förvalta för att det får inte försvinna. Eh, det får liksom inte spåra ur helt och hållet utan eh, manskörsången har ju, har ju haft en, en eh, ja, det har ju varit en genre för sig kan man säga en gång i tiden. Ja. Eh, eh, där, det, där det, skrevs, det skrevs ju musik e, enbart för manskör liksom. Den, den var avsedd för manskör och ingenting annat. Idag har det ju de där gränserna suddats ut åt båda håll. Jag menar manskörer är inne och, och, och, och luktar där. Det har ju vi varit både på, på, på rock, eh, hårdrock och, och slager och allt möjligt. Och, och, och vice versa. Ehm, Ja, att, eh, att även slager, slager eh, är ofta mycket, det, det är doakörer och så vidare så det där har suddats ut. Men en gång i tiden så var det manskör för hela slanten och, och det arvet försöker vi förvalta. Ja, så, så att det blir inte bara irländsk musik utan det blir en hel del det blir, en, eh, ja. det blir en del annat som sagt var svensk manskörstradition och, eh, och i den här gången då så är det väl så är det väl med tanke på temat så är det ju de, de dryckesvisor som, som florerar i ja, manskursleden. Eh, mm, och de är många då? Ja, det finns hur mycket som helst. Och, och, och det, det, roliga är, det roliga är, det är faktiskt lite unikt för manskör för att träffar du andra manskörsångare, om du träffar ett gäng uppifrån Sundsvall så, så kan du ge dig den på att, att man kan sitta åtminstone en timme och sjunga samma sånger för det, det är samma sånger vart du än kommer. Ja. Eh, kommer du i de blandade leden så, så finns ju det här också, det som de kallar för, för festsånger och dryckessånger. Men det är alltså det är olika arrangemang och det är olika det, det finns inte den homogena Nej. skatten som det är i manskörsång. Så det, det, är lite kul. Ja, det är häftigt. Men du, äh, sångarbröderna i, i Boxholm, går det bra då eller? Det går bra ja. Ja, gör det? Ja, ja, ja. för tusan. Oh, ja. Nej, vi växer hela tiden. Nu är vi väl uppe i 45 man tror jag. Okay. Och eh, medelåldern sjunker, skulle jag vilja påstå. Eh, ja, det kanske var att ta i. ja, ja. <laughs> både, du, eh, både du och jag har ju blivit ett år äldre. <laughs> Men, ja, är det tyvärr. men, men, nej, men det är jättekul. Det kommer in, det kommer in nya unga grabbar, duktiga, eh, ambitiösa. Eh, det är jättekul det där. Men du, jag tänkte på det här. Om man, för att om man lyssnar på irländsk folkmusik eller irländsk eh, pubmusik eller vad man nu ska, hur man ska, eh, Dubliners och så, allt vad de nu heter för någonting. Så, så, det är väldigt, väldigt instrumentalt egentligen. Ja, ja. Hur, hur, hur har du hanterat det då? Ja, det, det, har vi inte hanterat överhuvudtaget utan jag har tänkt så här att vi, det, det är ju nämligen så att vi, vi ska ju själva åka till Dublin. Ja, ja. Och det är väl kanske en, en del i det här att, att vi kör det här irländska temat på pubbarna då. Eh, vi, vi kommer ju åka dit i, över eh, Kristi himmelfärdshelgen 14 till 21 är jag, tror 20 maj. Ja. Å, åker, vi, åker vi till Dublin. 18, 18 eh, och där, 18? Ja, är det så? Ja, ja. ja men du får ja, det är i maj i alla fall hoppas jag. <laughs> ja, 14 till 18 tror jag. <laughs> Okej, ja, jag tog i lite där. <laughs> Ja, det, lät bra. det lät bra med veckoturné. Lite stockholmare tar där tror jag. Ja, ja. ja. ja men och, så är det. Och, eh, och då har jag tänkt att då ska, vi, då ska vi chocka irländarna där med att man kan sjunga, man kan sjunga deras egna eh, eh, irländska pubmusik a cappella. Ja, just det. Ja. Så, så att eh, vi har snickrat ihop lite här och där som, som jag tror ska... Ja, ja vad kul. Att, men, tror, men framförallt är det väl också så att de här pubkvällarna är ju ett sätt att bara komma ut och liksom träffa andra människor och, och, och ta en bira och, och, och käka något kanske. Det var, var Absolut. Någon pubmat och sen bara liksom njuta. Så att, eh, för det, det, det det är väl också en av, av, av eh, sångarbrödernas ambition att, liksom, att berika att berika kulturlivet och nöjeslivet i, i Boxholm också. Ja, absolut. Jo, men så är det ju. Det, det, det är... Um det är som sagt var en, en, en ordinär pubafton och det, det, tror jag de flesta vet vad det innebär. Det, det har de nog varit på. Och det här, det här är en sån fast nu är den på Nygatan på, på Kulturhuset Nygatan 9 och, och kryddat då med lite med lite underhållning utav manskör istället för en, en, en enkel trubadur som sitter med gitarr. Ja, just det. Som det brukar kunna vara på en, på en, på en pubkväll. Och du, visst är det så här, det är vid fyra tillfällen va? Jajamän, stämmer. Kan du datumen eh, i huvudet? Eller? Eh, ja, jag tror det. Eh, är det 24, 25 april? Ja, just det. Men då är det 24 ja. är slutsålt, vet ja, jag. Ja, då är det slutsålt, ja. tror jag. Ja. 25 finns det ett fåtal biljetter så, eh, kvar. Eh, och sen hoppar vi över den här, så sen är det 8, 8 och 9 maj. Ja, precis. Ja, det är rätt. Ja, det är samma. Där Ja, jag har lite koll i alla fall. <laughs> eh, och det är samma, det är en fredag lördag där då. Och, och då finns det eh, då finns det också, eh, ja det är inte jättemycket biljetter kvar skulle jag vilja påstå. Eh, Nej, jag, pratade, jag pratade faktiskt med biljettansvarig igår och han, ja. han sa att det är inte alls, det är inte alls kvar till fredag. Nej, det, fredagen är inte mycket kvar, det vet nej, jag. Och, och, och, lördagen finns det lite grann kvar. Nej. Men man ska ju nog, ska man, är man sugen på, på att gå ut och, och, ta en, en bärs och sitta ner och prata lite och lyssna på lite bra musik, då ska man inte vänta för länge. För då, det, det, det är ett Men då tänker folk så här, men pubkväll är inte bara komma då? Men så är det inte ja. i det här fallet. Utan nej, det är ju problemet är ju att våran lokal sväljer ju inte hur mycket Nej. publik som helst och, och därför har vi fått sätta ett förköp då så att vi ja, kan hantera det så att det vi inte blir blir, eh, får, får brandmyndigheterna på Nej, här, så här får det inte se ut. Och, det, och ju... på sångar, sangarbroderna.com tror jag, där hittar man ja. mer information och där kan man också köpa biljetter både på nätet eller så kan man ringa till Biljett-Thomas. <laughs> Precis, det står där. Ja, ja men ska det bli kul då? Har det varit svårt, att, har det varit svårt att, att plocka fram uh, musik? Ja, nej, ja, svårt och svårt. Nej, men det, eh, det är ju så här med att det finns ju hur mycket som helst. Mm. Eh, när, man, när, när, man börjar titta på, som du säger, irländsk folkmusik och irländsk eh, pubmusik. Det, det, finns ju, det finns ju hyllmeter av skivor liksom inspelade och, och, och ännu mer i, i, böcker och så. Så att det är ju bara frågan om vad ska vi ta? Vad ska vi välja för någonting? Vad, är, vad, vad tycker irländarna själva är det bästa de har? Det är ju svårt ja, ja, för en annan att säga. Va? Så, så att det, eh, det, har väl varit annars, annars som sagt var så tycker jag inte att det har varit några problem. Och, och... nej, jag tror, jag tror jag fått ihop ett, eh, en, en bra mix utav svensk och irländsk som, som kommer att blandas. Ja, spännande. Men, och då låter det som att eh, det, Nygatan då, 9 ska byggas om då till någon form av pub där? Då, nej, ja. nej. Hold your horses som de brukar säga. <laughs> Nej då, det är väl inte tanken. Utan, men, utan tanken med det här är ju att, som du var inne på lite förut, att vi vill ju att Nygatan 9 ska vara ett, ett hus öppet för precis alla. Eh, och, och, vi har ju vi har kört det här öppen scen nu med, med, med, med, framgång flera gånger eh, och, eh, och, och, vi har en teatergrupp som håller på nu eh, för, för eh, förståndshandikappade har, har eh, på onsdag eftermiddagar håller de till där. Så att det liksom har det har blivit precis som vi ville. Att ja. det, är inte, det, är inte ett, det är inte ett hus för bara manskörsångare eller för, för, för den delen för de som vill spela. Utan det, det, det är ett hus för alla. Ja, och en annan fest mm. också. Jajamän. Ja. Men du, eh, vad säger du? Nu, nu ska vi försöka runda av det här. Jag vet att du, du måste, ju, du måste jobba lite. Du är egenföretagare och passa på så länge det finns rotavdrag här nu. Så att, ja, ja, ja. Det, är, det är därför jag är stressad. <laughs> ja. Men Molly Malone, kan det vara någonting att lira här? Då? Med The Dubliners? Ja. Ja, den är bra. Den och, är bra. Och visst är det så att går man på den här, då kommer man få höra en helt annan version av den här rackaren. Ja, där har, du, där har du ett exempel på det. Ja. Ja. Ja, men då spelar vi på den uh, irländska versionen här. Så får du ha det så ja. bra, Olle, då. Så ja, hörs vi. samma. Ja, hej, hej på dig. Ja, hej då. Hej, hej. Dublin's fair city, where the girls are so pretty. I first set my eyes on sweet Molly Malone as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh. Alive, alive, oh, crying cockles and mussels. Alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before, and they wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. of a favour, and sure no one could save her. And that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Fredagsfrallan. Ah, det var The Dubliners med Molly Malone. Och en, vi pratade precis med Olle Nilsson, dirigent i Sångarbröderna i Boxen, som berättade om Irish Inbox som är fyra stycken pubkvällar som går av stapeln i slutet på april och eh, i början på maj med där eh, sångarbröderna bjuder på, på pubkväll och på irländsk musik a cappella och blandar upp det med bland annat lite svensk dryck och förmod, dryckesvisor och förmodligen en, en hel del upptåg också. Hörrni, alltså eh, Irland eh, jag, jag tycker om Irland på många sätt. Eh, eh, jag, jag, jag, dricker gärna Irland också höll jag på att säga. Guinness är ju en sån där riktig, riktig favorit. Men det som fascinerar mig, det är en ö eh, på, det bor väl kanske en 4,5 miljon människor på Irland. Och det är egentligen en litterär skattkista. Eh, jag, jag, jag, kan ha räknat, jag kan ha räknat fel men, men det kan vara så att eh, det kan vara så att eh, Irland har fått fyra stycken Nobelpris. Eh, gud vad de ringer här. Men jag tänkte spela lite om Guinness först då. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon. Önskar Hits FM. Hits ja, jag var tvungen att spela Guinness Boys. Ja, men alltså, en, en ö med 4,5 miljoner som har fått Nobelpriset eh, fyra gånger. Jag, tr jag tror det är fyra gånger. Jag, om, om inte jag minns så, så är det Yates och det är eh, Shaw tror jag fick också och eh, Samuel Beckett fick absolut och sen hade vi han som fick i slutet på 90-talet eller mitten på 90-talet eh, han då Heaney eller något Simons Heaney eller något sånt där. och, sen har ni James Joyce eh, ni har eh, Ja Gud, ja, Gud förbjuder inte över att Oscar Wilde är också fantastisk och så kommer från, från Dublin och, eh, ja, och Bram Stoker, han som ja, han blev mest känd för att han skrev Dracula och, och, och inte minst, inte minst eh, Jonathan Swift som eh, ja, var en, han är väl egentligen eh, han, han, han, var världens första satiriker och, och han, de flesta känner till Jonathan Swift som, som eh, författaren till Gullivers resor men, men han han skrev också ett anspråkslöst förslag. Och den föreslår jag att du, den ska du leta reda på biblioteket och läsa för den är fruktansvärd. Den har med svälten att göra. Men, det, men ja, vad vill jag komma med det här? Jo, jag ville säga att det finns också fantastiska duktiga eh, texthanterare även i dessa dagar. Här kommer YouTube med en riktig, riktig höjdare. see the thorn twist in your side. I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I wait without you. Fredagsfrallan. Ah, with or without you med uh, eh, YouTube. Hall hallå YouTube, hallå morsan. Tjena. God morgon. God morgon, god morgon, god morgon. Ha, hur står det till? Tack, det är bra. Jag är lite förärgad på korren. Alltså på korr? <laughs> Ja, alltså, var, ja, fick, du lika, fick du en lösblad idag du också eller? Ja, jo det ja. fick jag men det störde mig inte lika mycket som att jag hade skickat in eh, att vi ska ha pensionärskaffe idag men tror du att de har tagit med det? Nej men det kanske, det kanske, jaha det har, idag, idag. Ja det var ju lite synd då, då. ja, får det... du, då får du berätta det nu då, berätta nu ja. då. Vad är Klockan 14.30 är det ett pensionärskaffe på, i Kristallen Matsalen på Bjursdalen heter numera Kristallen. de har satt upp en magnifik kristallkrona. Ja, så säger du. Är det något, ja. är det något arvegods? Eller och den underhållningen består av sång och musik av Lillemor och CG. Okej, okay, häftigt. Eh, det, det var det. Mm. Mm. Men då, den där kristallkronan då, vet du, vet du varför man har satt upp den då? Vet du var den kommer Jo, från? det är... Historien? Alltså jag har hört så här att det är två systrar som har skänkt, donerat pengar till eh, för äldres eh, trevnad kan man säga. Och eh, då har väl det måste väl vara kommunen då som har beslutat att köpa in den här enorma eh, kronan okay. så, och satt den i matsalen så att så många som möjligt ska se den då. Vad fränt, vad fränt. Ja. Den ja, och så har de haft eh, namntävling då. Man kan ju inte kalla det för matsalen ja. när man har... Mm. Ja. Kristallen ja. låter väl jättevackert. Det... Ja, det gör ju det. Eller hur? Det och den är ju fin, den är ju jättefin. Men... Ja. Men om, du, blädd, om du, du har läst Karin, såg du att det var en jättestor annons om Östergötlands... Ja, med, med, med Levengood, vad heter ja, han? Ma Mark Levengood, ja. ja jätte, mm. Vi är jätteglada att vi har lyckats få. Så den, Ja, det är inte så enkelt att få honom. Nej, den 19 september är ju eh, Östergötlands bokmässa går av stapeln i Linköping. Mm. Och eh, redan nu, nästa lördag, den 25 april släpps biljetterna till... Eh, för Mark Levengood är, blir ju huvudtalare då. Ja, jag såg det. Bara ja. 280 kronor biljetterna kostar. 150 kronor. Enormt billigt. Ska du veta. Det är <laughs> ja, ja. så. Ja, så det, det, ja, men det, är vi jätte, det är vi jättestolta över att vi ja. har lyckats få hit honom. Just det. Passar perfekt. Han är ju dessutom UNICEF-ambassadör, ser du? Ja, det han var det länge. Så att, eh, och, mm. Eh, och sen visar det sig att han kommer att precis släppa en bok. Eh, mm. det var ju tur för honom. Ja, så att han kommer dessutom, man kommer kunna få träffa honom och han kommer sitta och signera och sådär. Mm. Så det blir väldigt praktiskt. Mm. Ja, så är det. Ja. ja. Och igår var jag på, ett, på en föreläsning. Ja. Eller du vet att eh, P.O. Turesson har ju eh, inbjudit till eh, Centrumkyrkan eh, tre gånger i höstas och två gånger har det varit nu. Och det är Eh, de som har bott i Boxholm tidigare och flyttat, ja, de till, återkommer och berättar. Tillbaka Vad sa du? Tillbaka till Boxholm eller något där. Ja, precis, och berättar. Ja, och, och, igår var det då Göran Bergengren, nej inte Göran, Jakob Bergengren. Ja, Görans pojk. Son, ja just det. De påminner väldigt om varann. Ja, gör det? Aha. Tyckte jag i alla fall, som inte... Ja. Men, men det var, jag säger det, man kan ju ha olika intressen här i livet och är man tillräckligt intresserad då gör man andra människor intresserade. Det var så intressant att höra om flodpärlmusslan ja, som han är ja, in, intresserad av. Den äldsta hittade flodpärlmusslan var 280 80 år gammal. Ja, och det tar 75 år för en, en mussla bli vuxen. Få, Eller få alltså, sto, vuxen storlek ja. kan man säga. De växer väldigt sakta och de sprids genom öringen. Så att man planterar ut öring för att behålla då eh, beståndet utav musslor vi... Ja, det var så intressant att höra så. Men eh, då, visst pratade han om, vad heter det då? Olstorp va? No, ja, det kan hända att han... Nej, han, <clears throat> han sa ingenting om det, men ja, han pratade mycket om Lillån och att det finns en damm. Finns det något som heter Hölje Hull, eller Höge eller... Ja, det något sånt heter det. Ja. Något sånt där. Någon damm som de har tagit bort för att eh, göra fri passage för öringen. Ja, just det. Mm. Ja, Och det, det ligger någonstans i Strålnäs. Men jag vet inte, jag kan ju inte placera det. Nej, Och sen, vad var det mer jag tänkte på som, som han berättade? Ja, det var så Och så hade han med sig också och visade så att man fick Aha. skal alltså då. Hur gammal var den då? Jaha, den, den var ja, inte det, levande utan... Nej, det var skal. Som man, och det kändes som sammet på. Häftigt. Mm. Och det är ju många utav de här äh, eh, sötvattensmusslorna som har, äh, som har pärlor, men ingen så stor som flodmusslan. Nej, just det. Kommer du ihåg på krönikespelet när, när eh, där var det, hade vi ju en scen ifrån P.O.s bok. P.O. har ju skrivit ett kapitel i sin bok om, om just eh, pärlfiskare ja, och, och, han, och, och, då spelade ju vi, eh, mm, kommer jag inte ihåg vad han hette, men han, han, det var ju en pojke som hittade en, flod, en flodpärlmussla med pärla i. Okay. Och eh, jag spelade ju då en man som ville låna den där för att åka till Tranås och se vad den var värd. Ja, ja. <laughs> okay. Och det var åtskilliga riksdaler så att jag fick ju köpa den av pojken. Ja, ja vad kul. Ja, ja, det var bara en parentes. Ja. Ah, Men sen det, finns det något oroande också och det är någonting som heter vandringsmusslan. Ja men det är, de som är vass, det är jättevassa är de. Också. De har kommit in i landet ja och de sprider sig något så enormt. Först fanns de i Glan. nu finns de i eh, roxen också. Okay. Och man är väldigt eh, oroad för att den ska komma till zoomen. Ja. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Mm. Men vi, jag ser faktiskt sådana där ibland när jag är på promenaden. För vi, vi har i, <clears throat> i uh, forsarna i Linnefors har vi flodpärlmussla mm. också. att, ja, ni har det. Ja. har ni öring där? Ja, faktiskt. och, faktiskt och vet att jag, tänkte, jag satt och tänkte just på, på där nedan, svartån nedanför er. För du vet att ni har ju kräftor där. Ja. Och kräftor, det är ju eh, fiender. Jaha. De äter ju de här eh, Jaha. Ja, musslorna. Ja. ja. de äter ju allt kräftor va? Så det... Ja. Jaha, vad intressant. Ja, vad kul. Jakob Bergengren som jobbar på Länsstyrelsen i, eh, I Jönköping. Jönköping. Men han har jobbat i Härnösand också på ja, Länsstyrelsen ja. där. Ja, han, jag, han, var han är, ganska... Han, för jag vet att vi hittade en död utter för några år sedan. Jaha. Och, och, och då, då Ja, det gjorde inte vi, men man högg huvudet av den och så skickade man huvudet till eh, Jakob <laughs> på länsstyrelsen. Och då var det någonting med uttrar också, att man, i, man kunde se något i huvudet eller om man kunde se ja. Jag vet inte om gifter och sånt kanske samlas i huvudet eller något sånt där, jag har ingen aning. Men något sånt var det i varje fall. Uh, yeah. Men då var det roligare förra våren, eh, ungefär vid den här tidpunkten förra våren, ja, kanske lite längre fram. Då såg jag två uttrar som lekte precis Jaha. utanför kontorsfönstret. Men! Det, var det, sådär, ah! liksom de var uppe på stenarna och for och så ner i vattnet och upp igen och sådär. Ja, det, ah. var, det var fränt. Vi, vi hade ju på ett pensionärskaffe för, för några månader sedan en som heter eh, Wikström. Ah, okay. Han är ju expert på uttrar. Han berättade om uttrar också. <laughs> Vad häftigt. Men du morsan, nu ska, ja. nu ska jag runda av dagens program. Och då och tänkte jag så här, du vet, vad, eh, om man säger Irland till dig och så, så, och vad, vad, tänker du på då? Sådär, Vad är det första du tänker på? Ja, då tänker jag på bråket. Jaha, bråket. Mellan, ja. ja mellan ja, protestanter. Ja, Nordirland och det. Ja, just det. Ja. ja. Det är Nordirland. Men, men, ja. ja. Annars så kan jag ju säga det att, att eh, ja, jag har hört att uh, eh, sångarbröderna är på väg dit. <laughs> Ja, ja, det också. Men om jag säger så flygplan och så Irland, då tänker du någonting då? då sådär, liksom? Så här. Aj, aj, aj, aj, jag är ute och fiskar jag, i grumligt vatten. Jag, man, alltså Ryanair kom ja. från Irland. Och, ja. de förändrade, och de förändrade ju över en natt det här med att flyga. Det blev ju helt plötsligt varmans egendom att kunna sätta sig på flygplanet. Ja. Mm. Men det har ju vissa hinder. Och här kommer nu en sång som handlar om hur det är när man ska åka cheap flights. Ha det bra morsan, så hörs mm. vi. Sköt mm. om dig. Hej då. Tack detsamma. Hej, hej. hej. received an invitation in the post one Monday morn to attend our cousin's wedding in the town where we were born. The dew was back in Kerry, so wishing to be frugal, we trawled the net to find some decent travel deals on Google. Cheap flights, cheap flights, cheap as they can be. Bedad, we found an airline selling flights for 50p. Diddly eyed and died and died and I. Well, we clicked onto the website and were mightily surprised to find the actual cost wasn't quite as advertised raised. We'd forgotten airport taxes had also to be billed, but a bargain is the bargain, and begorra we were trilled. Cheap flights, cheap flights, Stansted to Tralee. That isn't every airline offers flights for 50p. Diddly idin, idin, idin, Diddly idin, idin, idin, diddly idin, idin, idin, idin, after studying the website, we decided it was best to pay priority boarding so that we took three abreast. Three abreast, that's the best. And of course, we'd all have luggage, so that's an extra cost. And then we paid insurance in case our cases might get lost. Oh, cheap flights, cheap flights, it's obvious to see. There must be extra charges when the flights are 50p. Mania, mania. At last the flight was booked. With all of the additions, we'd read the reams of small print of terms and conditions, and then big up they charged for using visa, which was drastic, cause how the feck are supposed to pay if not with feckin' plastic? Cheap flights, cheap flights, we paid the feckin' fee, cause by now we were committed to the flights for 50p. Diddly eyed and died and died and diddly eyed and died and died, and someone's being diddled, and it's us, so we tease. Oh, no, I don't know if you've tried locating Stansted on a map. But checking in at 5 a.m. is a feckin' load of crap. Here's a banjaxed if you try to catch a train or underground. So a taxi to the hours of the world was more than a hundred pound. cheap flights, cheap flights, we should have gone by sea. There's no such feckin' thing as a feckin' flight for 50p. Feckity, feckity, feckity, feckity, feck, feck, feck. Feckity, feckity, feckity, feckity, feck, feck, feck. Fredagsfrallan med Jan Holmbom. God morgon önskar Hits FM. Hits FM. Charge us because we hadn't checked in online. And finally, aboard the flight, there's an extra class of tax because the feckin', fucking fuckers feckin' charge to use the jacks. Cheap flights, cheap flights, I think you must agree. Tis only feckin' gobshite thinks as flights for 50p. feckin', the shaggin' cheapskate bastards! Fecking the feckin', fecking the shaggin', feckin', the shaggin' bastards! Sad verse. Ah, well, now, sure, finally we landed and tried to shuffle up the aisle. But the steward sent us back to our seats with never a hint of a smile. And as we heard this announcement, our hearts gave a terrible thump. If you haven't prepared to use the steps, you'll have to fucking jump. Cheap flights, cheap flights, oh hearken unto me. You're an idiot if you think a feckin' flight is 50p. Feck! Fredagsfrallan. <laughs> Så är det. Så är det här i livet att Allting kostar pengar. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på Fredagsfrallan idag. Som vanligt avslutar vi med ett ord för dagen. Och det är från eh, Dublinbon och så Oscar Wilde som säger Men varje framgång man vinner får man en fiende. Man måste vara medelmåttig om man vill vara omtyckt. Sköt om er så hörs vi. Ha det bra. Hej! Ännu fler hits